Umetujia kwa kheri mwezi mwema wa imani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ndugu yangu Mwislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameficha kuwakubalia waja wake. Jambo la waja wake kukubaliwa limefichwa kwa lengo ili siku zote Mwislamu asimalize ile khaufu Je, atakubaliwa ama hakubaliwi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile ameibakisha mlango wa tauba kuwa wazi ili mwenye dhambi na mwanadamu abaki na matarajio. Allah tabaraka wa taala amejalia mazingatio ya mwanadamu ni mwisho wake, ili mwanadamu asighurike na matendo yake. Lau ndugu zangu Waislamu, ungekuwa mwili na shikil shep ya mtu alivyo alivyovaa na mwili wake ndiyo mazingatio au ndiyo bora kuliko roho isingepanda roho mbinguni na kiwiliwili kikaingizwa katika ardhi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kuwa kiwiliwili huingizwa katika ardhi na roho ikapanda juu kwa sababu ya fadla ya roho. Ni wangapi ambao hawajulikaniwi katika ardhi? Hakuna anayewajua, lakini Allah jalla jalaluhu mbinguni anawajua subhanahu wa ta'ala. Na ni wangapi ambao wamekuwa mashhur duniani, watu wote wanawajua, lakini hawatambulikaniwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falmiyar inda Allah, kipimo mbele ya Mungu subhanahu wa ta'ala attaqwa, ni mtu kuwa karibu na Allah kwa matendo yake mazuri na maneno yake mazuri, takwa ambayo haina alama katika hizi tunazozifikiria za mavazi yako za shepi yako za shikili yako abadan, bal huwa al-iman wal amalu salih. Hii ndio miiari ya kipekee. Qala Allahu azza wa jalla, inna akramakum inda Allahi atqakum, aliyembora kati yenu nyote mbele ya Allah ni mcha Mungu, awe mweupe awe mweusi, mwarabu asiyekuwa mwarabu, mfupi mrefu, avae kanzu avae suruali, ndevu zake ziwe ndefu aziwe kidogo. Kipimo taqwa Allah, aliye karibu na Allah kwa amal kwa ibada. Jaalani Allah wa iyyakum من المتقين Wasali llahuma على نبينا محمد وعلى ala وصحبه wa Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.